Gure hizkuntza gutxitu bada, hizkuntza gutxitu bada, eh iztun gutxirekin eta e, mundu globalizatu batean bizi gara eta bai gure kasuan zein e, zuen kasuan bi hizkuntza hegemoniko oso oso indartzuek indartzurek ezta, e, gaztelania eta eta frantsesa eta gainera hirugarren bat ingelesez ere e, ari dira gure gazteak e, helduak ere e, kontsumitzen eta alde horretatik e, maratoi bada, Eh gizarte eragileek eta erakunde publikoek elkarrekin egiten badugu bi bidea eta e, baliabidea jartzen baditugu eta honetan sinisten badugu eta legeria behardan legeria martxan jartzen badugu egingo dugu bidea eta nik uste dut e, gauzarik onena daukagulako eta da gizartearen atxikimentua, ez da? Ikusten da gizarteak e, gure hizkuntzarekin bat egiten duela, gure hizkuntza normalizatzea nahi duela eta atxikimentua badaukazu eta gizarte bat badaukazu batzetik ba, e, gure ardura da orain aurrera egitea.